žiauri tikrovė. Kaip ir įprasta, penktadieniais nuo 11 val. pulso etrija žiauri tikrovė. Laida apie mus lietuvius, bent jau taip mes kelbėme ir kartu su manim, tiksliau netgi, na, tiesa, sunku pasakyti, patikėti kartais, bet turbūt tiesa, sako istorijos trėjas ekspertas Aivaras Lilika laidoje. Labą dieną, Aivarai. Sveiki, gyvi, sveikas, Erikai. Ačiū už tokį įvadą. E, mūsų kalboje lietuviškai žodis tiesa yra nuo žodžio tiesia. Ta prasme, jeigu tu eini tiesiai, esi tikėjime, ne, tik, ne tikėjime, bet tikėjime, eime, eime jo tik eime, ir tu judi tiesiai, tai tu esi teisingam kelyje. Ir tas va tiesia, tas priešingybė yra kreivė e, tai, kas yra kreiva, iškreivinta. Netgi jeigu paimsim lotinišką įvardį, e, kreivės, mes gausim žodį kurva. E... Teisingai sakai, nes dabar, dabar programas pasižiūri, tarkim, mėgst, e, tie visi korelį ar dar kažkus, taip, taip. ir lotiniškai, ir angliškai kurvs jo rašo. Ja. Jo, ir, e, žodžiu, ta žodis ne šiaip savo pas mus kalboje atsirado ir todėl aš sakau, dažnai mes esam ne istoriniai tiesiai, bet istoriniai kreiviai, belieka tik tai išversti, kas tada ta istorinė kreivė į latinų kalbą ir graunam gražų tą vat kurv, žodžiu, e, žodį e, ir, mm, kaip pasakyti, iš čia ir kilo galbūt, kad istorija yra savotiškai politikų kreivė, nes e, išryškina tai, kas yra naudinga jiems. Uh, Tai mano supratimu iš tikrųjų esminiai dalykai, kurie padeda atpažinti, ar tu esi tiesiai, ar tu esi kreivėje, e, yra labai paprastas. E, iš tikrųjų palyginimas, mes dabar artėjame link pavasario, jau galbūt e, sniego vis mažiau ir lietus neužilgo galbūt prasidės Lietuvoje perkūnijos, nauji metai, kaip sakant, ateis. Tai mūsų pasaulyje žiūrai buvo du metų laikai du metų, net ne keturi, o net ne trys kurį laiką, bet du. Tai buvo karštas laikas ir šaltas laikas, e, žiemos metas ir vasaros metas. Tai tas vasaros netgi vasar, beje, irgi įdomu, tiesiogiai siejasi su vasara. Tai yra su va vasaris, pavyzdžiui, mėno, pasižiūrėsim, kur vasara, kur mhm. vasaris. Tai yra būtent vandens užšalimo metas. Tai vėl į etimologijas, tas gelmes istorinės, lingvistinės archeologijos, gelmes pasinėrus mes atrasim, kad tas vasar, vanduo ir visa kita surišta su vandens tam tikrų būvių. Tai mes irgi vat, atrasim tai, kad e, yra du laikotarpiai. Vienas, kai vanduo teka, o kitas, kai jis yra sušalęs. Vienas laikas, kai viskas žaliuoja, o kitas, kai viskas pabala ir numiršta. Tai netgi mūsų vokiečiai pavadino, kai mes pabalom ir numirėm, iš sarmatų mes patapom baltais, pabalom ir numirėm. Taip kaip. Tai šiuo atveju kreivė ir tiesiai yra matoma pagal gyvybės ir mirties kiekį. Tu labai, pavyzdžiui, aš sėdėčiau ir sakyčiau, oi, koksai jie šventas, kaip čia nuostabu, aš dėl Dievo vardo ten 50 tūkstančių pagonių nužudžiau arba demokratijos vardu išnaikinau tenai afganistaniečių kaimą visą. Ir kas atsitinka, tada tu manai, aha, jisai šventą darbą dirba, čia ne žmogžudystė. Tas tada sąmoniai prasideda šizofrenija. Ir visa demokratinė sistema savotiškai ant to šizofrenijos pastatyta, bet tai nėra demokratija, yra krikščionybės išradimas. Kad yra šventasis darbas ir yra tas nešventasis darbas. Šventasis nesiskaito nuodėme. Šiuo atveju paprastoji kalboje mirti tai yra iširti. Numirti yra iširti. Pas, tavęs nebelieka, tu esi pabalęs, tu esi miręs. O žaliuoti yra galiuoti. Tai tada tikrovėje mes matom du aspektus, arba du aš, e, vienos ašies du galus, arba vienos lasdos du galus. Vienas yra mirtis, kitas gyvybė. Ir tu gali matuoti tada viską. Tai jeigu mes galim pamatuoti viską gyvybę ir mirtimi, tada mes esame tiesiai. Jeigu mes nebegalim pamatuoti nei gyvybę, nei mirtį, mes esame kreivėje. Ir todėl pamirškite ir pabūskite iš to sapno, kuris iš tikrųjų mus padaro tą kurv, liniją kreiva, ne, kuri yra toli ir nuo gyvybės, ir nuo mirties, o yra šventajam iškripime. Čia jau vėl latiniškai išsiverskite. Ir e, pavyzdžiui, mūsų kalboj, iš tikrųjų aš praeitoj laidoj minėjau, aš pradėsiu tą nuo asmenų, kurie įtakoja dvasinį mūsų gyvenimą. Tai yra nuo žinių. Pats, pavyzdžiui, žinia, jeigu paimsim šaknį, žin, yra įdomu tai, kad tai lietuvių kalboje su ta šaknim yra žodis žindyti. Tai žinia yra maitinti. Maitinti savo smegenis, maitinti protą ir žindyti. Ir kitas yra po to sup rasti. Tai yra atrasti tavo kelią, atrasti, kuris kelia tave link saulės, link pasaulėje žiūros. Ir be abejo, tai buvo šventieji asmenis, e, anometiniai lotynų pavadinti e, Kyrie Kiraito arba Šventa Kirvis. Kyrie Kiraito vėliau išvirto į Kryvis. Tai tu labai gerai pastebėjai, tiesės priešingybė yra kreivas. Mhm. Tai ir kreivys. Krievis, mhm. kreivis gali mokinti teisybės, negali mokinti teisybės. Jisai mokino kreivų dalykų. Ir va ta žodis e, neopagoniškas, aš jau nebijau įvardinti jį kaip lotinizmą, e, ties pagoniškas judėjimas yra bažnyčios katalikų kopija, kuri vardoja net bažnyčios terminologiją. Tai tas kreivas buvo priešingos tiesos mokėjimo. Mokytojai ir lotinai todėl pavadino jos kreiv, arba krive, nes mokino kreivų dalykų. O patiniai pirmojosiose prasmėsiuose tai buvo kirija kiraito, nuo latiniško kirija viešpats, viešpačių mhm. viešpats. E, tai yra tas dvasinis vadovas, dvasinio, tas dvasinis luomas, kuris rūpindavosi tautos žiniomis ir supratimu, kurie ugdydavo e, asmenybę, tai pasakykime, kurie mokindavo ir ugdydavo mokša, senaja sanskrito kalba ir senaja lietuvių kalba yra tap, tas pats. Tai yra asmo suvokianti savo galės, suvokianti savo vidinį aš, asmo, e, mokša. E, mokša vėliau išvirto sanskrito kalboje į jogą. E, pas mus liko tik nemokša. Ja, tai va čia irgi e, yra labai svarbu ir tam galbūt skirsime net sek, bet dar sekančias laidas, e, jau į kovo vidurį labiau, galbūt į kovo pabaigą, apie tą senąją pasaulyje žiūrą aš manau vien laidas paruošiu. Bet dabar aš pažadėjau perskaityti tų iš e, asmenų, kurie mokino tiesos. Tiesos pažin gyvybę ir mirti. Sąrašą. Jų yra 60, atsiprašau, jų tas sąrašas, kurį aš turiu, yra 48 ir jisai baigėsi 1265 metais. E, prasideda jisai apie 700 metus po Kristaus. Yra viskas Vatikane žinoma ir viskas surašyta. Tai vat aš labai nustebau radęs, e, čia yra Olivos uh, su Olivos vienuoliais, Cistersų vienuoliais, kurie atvyko pirmieji mūsų kraštus tam, kad ištirtų, kas čia per tvarka, kas čia per santvarka. Tai vėl popiežiaus galim paprašyti, kad bent jau atiduotų dokumentus, kuriuos jie turi ir laiko saugo ir e, nelabai gali mūsų visuomenė su tom susipažinti. E, tai bent jau istorikai galėtų paprašyti oficialiai viešai kreiptis į Vatikaną, kad e, padarykit prieinamą dokumentus liečiančius Lietuvos tą vadinamąją proistorę. O jeigu dar paprašiau visą laikotarpį nuo 12 amžiaus, 13, tiksliau nuo 13 amžiaus žemyn, pilna dokumentų. Tai va, aš iš to Olyvos vienuolių archyvų e, perskaitysiu žinių sąrašą, e, kurių viešpačių viešpačių arba tų tiesos mokytojų. Tai pirmas įvardinamas kaip Vaidevutis apie 700 metai po Kristaus. E, po to seka Prutenis, rašosi Bruteno pirmasis, aš skaitysiu originalę, kaip įrašyta, e, latiniškai. E, su lietuviu e, mūsų kalbas atpažinsit daugelį žodžių. Trečiasis buvo Denigės, penktasis Berausto, šeštasis Marko, septintasis Meksuno, aštuntas Geruso, devintas Tivaito pirmasis, dešimtas Bruteno antrasis, vienuoliktas Geruso, Napeilės pirmasis, dvyliktasis Teleino, tryliktasis Tivaito antrasis, keturioliktas Nergeno, penkioliktas Gardhivaito, šešioliktasis Koni, septynioliktas Napeilės, aštuonioliktas Jėgėlo, e... 18 Jaigėlo, 19 Nervazo, 20 Grudevo, 21 Austomo, 22 Moleino, 23 Taido, 24 Ramois, 25 Dargi Gaito, 26 Mangalo, 27 Boloisus, 28 Postvo pirmasis, 29 Marango, 30 Levailis, 30 gyveno 1017 metais po Kristaus ir Lenkų buvo užmuštas. 31. E, Toreto, 32. Nerges, 33. Vibrotos, 34. Barbaido, 35. Barkando, 306 Jargalo, 307 Tipės, 308 Leiso, 309 Katkajo, 40 Pamalojis, 41 Postvontrasis, 42 Napeilis trečiasis, 43 buvo Targaito, 44 Nadroko, 45 Boitonor, 46 Tormeiso, 47 Kirbaito, 48 Aleps. Ir e, iki 1265 metų šitas sąrašas e, tai buvo Romuvoj, naujos, nu, nu, nu, ramybės vietos e, žiniai E, kurie buvo, sakykime, tie dvasiniai e, asmenis, kurie žiūrėjo, kad tiesos mūsų krašte, ne kreivumo, o tiesos, tai buvo ne krieviai, o tiesiai, <laughs> Teisi, teisuoliai tai pavadinkim. Krievis tai yra tas iškrypelis, o artimiausias žodis, tai yra neigiama prasme mūsų kalboje kreivas. E, todėl jie negalėjo vadintis, todėl latinai jos kreiviais pavadino ir tas, kuris save šiai dienai, sakykime, skelbė kreivių, yra paprasčiausias tas, kuris iškraipo tiesą, ir, nes jis nesuvokia, kodėl jis taip vadinasi. E, tai, e, žodžiu, mes matome e, irgi šventikas ir valstybės kaip globėjas ir karo vadas, karalius. Tas santykis, kaip aš minėjau, lygiai toks pat buvo valstybės ir mongolų imperijai Ir kadangi mūsų raštai net nebejo yra Vatikane labai daug, nes tai, ką Šolyvos e, vienolino raštos archyvos mačiau, tai yra, kad ir šitas sąrašas ir ten aprašyta labai daug įdomių dalykų liečiant šitą vadinamą mūsų proistoriją arba pseudoistoriją, kai kas įvardina, iš tikrųjų nėra pseudoistorija, yra istorija. O jeigu jau pradedama istoriją kirstyti pseudo į dar kažkokią, vadinasi, mes susidurėm su politinė istorija, kuri su istorija turi tiek pat bendro, kiek e, balerina su kosminiam technologijom. E, tai, e, žodžiu, e, kreipkėmės istorikai turėtų sudaryti darbo grupę, kuri kreiptųsi Vatikano su prašymu prileisti prie archyvų, kurie yra saugomi ir kur viskas surašyta. E, tikrai viskas surašyta. Ir viskas žinoma. E, taip, aš iš to laikmečio galbūt, kad atspindėtų tas kovas, e, tai va Mindaugas priėmė krikščionybę po to, kai įvyko didžiuliai pokyčiai Romos imperijai, Šventosios Romos imperijai imperijai. Ir e, prieš tai e, mes, kaip aš minėjau, kovojom su mongolais kartu prieš Šventosios Romos imperiją. Ir pagrindinis galbūt lemiamas dalykas, kuris apsprendė e, Mindaugo, sakykim, tą irgi krikščionybės prieimimą, yra pati didžiausia Lietuvoje šventė, kuri yra vėl visiška nesąmonė. Tai yra Klaipėdos miesto įkūrimas. E, tūkstan... Jūro šventą. Jo, jūro šventą, į kurią suvažiuoja apie, irgi apie rūpiučio mėnesį, berocinai pabaigoje vyksta, apie vienas milijonas Lietuvos gyventojų. Visi be abejo pamiršo, kad e, buvo Klaipėda 1252 metais sudeginta ir Klaipėdos vietai buvo įkurta Memelio pilis. Tai iš esmės mes švenčiam Klaipėdos miesto sudeginimo ir, vo, ir kryž, katalikų bažnyčios įkurta Memelburgo e, teroristų E, sto, karinės stovyklos. Mes švenčiam teroristų karinės stovyklos įkūrimą ant nužudytų vietinių gyventojų kaulų, nes visi, paimkim, laistų, žardininkų, e, ten yra apie 8-7 piliakalniai, eketės, e, aplink Klaipėdą ir Klaipėdos miesto teritorijai. Visi nutraukė savo gyvenimo laikotarpį 13 amžiaus viduryje. Tai yra tada, kada buvo Memelis, teroristai, teroristinė organizacija, krikščioniškoji teroristinė organizacija, pastatė ant vietinių kaulų e, pilį. Ir tai yra šiai dienai Lietuvoje šventė. E, ir aš tiesiog, e, kad žmonės labiau suvoktų, aš vėl perskaitysiu eilutes iš eiliuotosios Livonijos kronikos apie Klaipėdos įkūrimą, apie, tiksliau Memelio, apie tos teroristinės organizacijos e, iš Vatikano ateimą į mūsų kraštą. Iki 1252 metų šiame krašte nebuvo nei vienos vokiečių gyvenvietės. Tai yra dabartinė mažoji. Nebuvo. E, irgi to šventės yra svarbu, bet ar lietuviams jos svarbios? Be abejo, mažiausiai. E, svarbios jos yra vokiečiams, tai irgi vėl parodoma, kieno šventes mes švenčiame, nes yra labai lengvai pamatoma. Ir tavo nesamoningumo lygis, aiškus, mes dalyvaujam toj švenčiai didžioji dalis, bet nesusimastom kodėl. Ir tai parodo, kokio lygio samoningumas šitoje valstybėje yra, kai milijonas žmonių nesuvokia, ką jie daro. Ir tada su tą masę, ką nori, gali biomasę galim tiesiogiai ir įvardinti. E, taigi, eiliuotojų Livonijos kroniko iš tai, ką rašo apie 1252 metus e, anometinės kuršių, kuronių žemės ir apie atvykusios civilizacijos kleidėjus krikščionis. Čia jie degino ir plėšė į būrius, į būrių būrius suskydę, Džiaugdamėsi jie teriojo užkampius visus to krašto. Čia krikščioniškos civilizacijos ateimas į Klaipėdos kraštą. Čia jie degino ir plėšė, į būrius būrius suskydė, džiaugdamėsi jie teriojo užkampius visus to krašto. Sveiko proto žmogus, jūro šventės ir Klaipėdos miesto įkūrimo nešves kaip šventės. Nebent atras kitą datą. O kai šito, šitokio eilučių kontekste yra švenčiamos valstybinės šventės ir niekas, aiškus, aš taip tikiuos, kad šitos laidos pakeis gal kažką tai žmonių sąmoniai, e, negreitai, pamažu, bet pamažu, nėra kur skubėti. Tai e, ir būtent tas Mindaugo e, krikščionybės prieimimas buvo, kad Nemuno žiotise atsirado šito teroristo organizacijos e, forpostas karinę stovyklavietę, kuri be gailėšiai žudė visus vietinius gyventojus. Neliko e, žardininkų, laistų, kitų gyvenviečių. Neliko, sudegino su visais gyventojais. Tiesiog, va, neliko, nes gyventojai trūkdė civilizacijai tuo metu. E, tai, žodžiu, Mindaugas pamatęs ir tą žiaurumą, beproto žiaurumą, kad nesustabdys, va, buvo žemė su gyventojais, neliko, e, gyventojų žemė liko. E, ir susidūrė su tom, kad Nemunas buvo užblokuotas, iš esmės. Pastačius Klaipėdos, Memelburgo, ne tik Nemunas buvo užblokuotas, bet ir tuo metu laisvės kovas vedė Prūsai, buvo atkirsti nuo mūsų. Tuo metu buvo atkirsti Klaipėdos pilių pastatęs ir getai žemaičiai, e, kurie bendromis jėgomis bandė gintis nuo į jų žemės įsiveržusius okupantus krikščionis, katalikus. Jo, katalikų bažnyčiai irgi turėtumėt pareikalauti, kad popiežius oficialiai pripažintų okupaciją ir okupacijos padarinius mūsų krašto kultūrinio genocido, fizinio genocido, kuriame dalyvavo nuometiniai popiežiai, pradedant Inocent III, apie jį šiandien galbūt spėsim dar pakalbėti. E, nes jeigu nepripažins, tai vadinasi, jie, kaip pasakyti, jeigu tu nepripažįsti okupacijos kaip fakto, vadinasi ir toliau išlieki okupantai. O jeigu tu pripažinai <clears throat> okupacijos faktą, vadinasi, tu dar turi ir lėšas skirti atstatyti su žnaikintai kultūrai. Tai be abejo, tokios net kursim, bet e, su tom Vatikano lėšom, aš manau, mes geresnės atkursim. <laughs> E, Nepagailėtų vieno paveikslo, kaip sakė. Ne? Jo, Michelangelo galerija paimtų parduotų, mes e, tikrai, aš manau, tų pinigų užtektų atstatyti tą tam, kas sunaikino e, tą bent jau, sakykime, esmę, kultūrinį konceptą gyvybės ir mirties e, ašį tikrai padėtų atstatyti. E, tai va, jų darbas iš tikrųjų pripažinti, kiekvieno kataliko darbas yra pripažinti, kad tol, kol Vatikanas, jisai dalyvauja tautos genocide valstybės genocidą kultūriniam, kultūriniam. Nes e, jeigu tu negali vardinti jų kaip nusikalteliais ir pasmerkti ir įvardinti viešai tą organizaciją, kuri juos čia atsintė ir pateisino kryžiaus žygius, tai vadinasi, tu toliau dalyvauji jų veikloje. Todėl bet kuris katalikas turi tą suvok, kad jisai dalyvauja valstybės genocidę kultūriniam ir toliau. E, kietos laidos, bet kaip sakė Kudirka, iš kinkų virpėjimo atpažinsi Lietuvos inteligentą. Tai jeigu virpa, tai tvarkojam. <laughs> e, aš norėjau dabar e, grįžti prie mūsų e, tuo metu prie šalia mūsų galbūt atsiradusių mongolų, e, prie mongolų, nes mes iš tikrųjų turim eiti e, E, pamažu į pirmąją žemę, į pirmasias dvi žemės, tai yra į kuršių žem, žemgalių žemės, kurios išsilaipino e, misionieriai ir e, katalikų imperijos kariniai junginiai, žinomi kaip švenčiausias mergelės Marijos ordinas, Prūsijai kalavijuočių arba Kristaus kalavijo brolių ordinas anometiniai Livonijoje, Lyvių žemėje, Kuršių žemėse, Žemgalos pakraštyje. Tai tik dėka mongolų imperijos ir dėka gerų mūsų ryšių su mongolais e, mes sugebėjom pasipriešinti tuo metu ir atsilaikyti prieš visą Šventosios Romos imperiją. Mes nekovojom, mes kartu kovojom su jais prieš Romos imperiją. Ir aš dabar 1245 metų e, tekstą perskaitysiu, e, kuris Romą pasiekė 1254, tai yra maždaug metai po Mindaugo koronacijos. Bet parašytas jis buvo beveik prieš dešimtmetį. E, kuomet popiežiaus Inocento IV į mongolų sostinę, imperijos Karakorumą, buvo atvykęs pranciškonas Jonas Dekarpinis. Tartis dėl taikos. Į, e, jo, į Mongoliją atvyko popiežiaus pasintinys pranciškonas tartis dėl taikos e, Karpinis parveža laišką su Dalai Hano atsakymu. Ir dabar aš tiesiog perskaitysiu ištrauką. E, to Dalai Hano e, antrojo po Čingis Hano, jo sunaus, atsakymą popiežiui. Ir tada bus aišku, kas čia vyko toj aplinkoj, nes vėl mes apie mongolų žinom, kokie jie baisus, o dabar bent jau pasiklausykim to laikmečio e, dalyvių istorinių tekstų. Ir e, štai ką rašom. Amžino dangaus gale mes didžiosios tautos dalai Hanas mūsų įsakymas. Tai įsakomas, siunčiamas didžiajam popiežiui, kad jis žinotų ir suprastų. Po mūsų tarybos posėdžio karal srityje jūs mums atsintėt prašymus ir linkėjimus. Tai išgirdom iš jūsų pasiuntinių ir jei jūs elgsitės pagal savo žodžius, tai tu, kuris esi didysis popiežius, ateikit patys asmeniškai pas mane – kad kiekvieną jasą įsakymą to pačiu metu mes jūs priverstumėm išklausyti. Ir dar. Jūs pasakėt, jog jei aš priimsiu krikštą, tai bus gerai. Tu protingai pats ilgiai atsiūsdamas prašymą mums, tačiau šio tavo prašymo mes nesupratom. Ir dar. Jūs atsintėt man tokius žodžius. Jūs užėmėt visą Vengriją ir krikščionis. Aš stebiuosi. Kur tame klaida? Pasakykit mums. Iš šių tavo žodžių mes taip pat nesuprantam. Čingishanas ir Kanas pas abiejų atsintė išklausyti Dievo įsakymų. Tačiau Dievo įsakymų šie žemgonės nepaklausė. Tie, nuo kurių tu kalbi, turėjo didelę sueigą. Parodė savo išdudumą ir nužudė mūsų atsiustus pasiuntinius. Šiuose žemėse amžinojo Dievo jėga žmonės buvo nužudyti ir sunaikinti. Kai kurie pagal Dievo įsakymą išsigelbė, tik dėl jo vieno galios. Kaip žmogus gali imti ir žudyti? Kaip jis gali užimti ir uždaryti kalėjimą? argi ne tu sakei, aš krikščionis, aš myliu Dievą, aš niekinu ir kokiu būdu tu žinai, kad Dievas atleidžia kaltes ir iš savo galistingumo suteikia malonės. Kaip tu gali tai žinot? Ar todėl, kad sakai šios žodžius? Dievo gale viso žemės, pradedant ten, kur pateka saulė ir baigiant tomis, kur nusileidžia patikėtos mums. Be Dievo įsakymo niekas negali tai padaryti. Dabar jūs turit nuoširdžiai pasakyti, mes tapsim jūsų pavaldiniais, mes atiduosim jums visą savo turtą, tu pats priekyje karalių, visi kartu be jokių išimčių atvykit siūlydami mums savo tarnystę ir nuolankumą. Nuo to meto mes jūs laikysim savo pavaldinėjams. Pavaldiniais. Ir jei jūs nepasieksite Dievo įsakymų ir pasipriešinsite mūsų įsakymams, tai jūs tapsit mūsų priešais. Štai ką jums verta žinoti. O jei jūs pasielgsit kitaip, tai ar galime žinot, kas nutiks? Vienas Dievas žino. Paskutinomis dienomis Džamada Ol Ahra metuose 644. Tai yra lapkričio 3.11 e, dieną 1246 metais. E, mes susidurėm su tikrai pasaulyje žiūra, kurie atspindi, ką aš jau praeitoj laidoj minėjau, e, to kito pasiuntinio Viljamo iš rubriko e, žodžiuose. Dievas jums krikščionims perdavė raštus ir jūs nesilaikot. Mes, da, mums gidavė išminčius ir mes elgiamės pagal jų patarimą ir gyvenam ramybėje. Tai šiuo atveju mes matom, kad E, mongoliškoji, lamaistinė ir šamanistinė pasaulyje žiūro sutapo kažkiek tai dalinai su mūsų pasaulyje žiūro, tas yra irgi labai svarbu. E, ir kovose e, dalyvavome ir mes. E, kovose dalyvavome ir mes. Ir 1242 metų, tas laiškas yra pasiekmė 1242 metų, bendrų Mongolijos ir Sarmatijos. Aš Sarmatiją iš karto imu tą kraštą, kuris e, šiai dienai yra Lenkija, Ukraina, Baltarusija, Lietuva, Latvija, Estija, e, Rumunija dalinai, e, Vengrijos gabalai kažkokie tai ir Rusios. Tai o tas kraštas tuo metu nebuvo kitaip įvardinamas kaip Sarmatija ir visos ten gyvenantis gentis buvo vadinami Sarmatais. Tai bendroje mongolų ir sarmatų karių kovoje bendrojose veiksmų pasakoj 1242 e, metų Romos imperijos okupuotojo Prūsijoje prasidėjo laisvės karas. E, popiežius pasiuntė laišką apie tai, kad buvo užimta net Vengrija, kad buvo nušluotos krikščioniškos visos pajėgos ir mongolai pradėjo šeimininkauti. Mongolai sako, kokia čia dabar, e, ar dėl to, kad tu pasakai, kad Dievą myli, todėl tave Dievas myli. <laughs> Jie, ta prasme, ne dėl pasakymų ir ne dėl kitų dalykų, blaivių protų, mastant, nesapnuojant, tu pradedi matyti gyvybės ir mirties įsakymų pusiausvirą, e, kur abi ašys yra dieviškos. Abi ašis dieviškos, o ne viena. Dieviška tavo asmeninė emocinė interpretacija apie gyvybę ir mirtį. Ir e, todėl aš ir pradėjau nuo mūsų žinių sąrašo, kad jeigu mes neieškosim jų darbų, jeigu mes neieškosime jų mokymo, mes vėl būsime tame krikščioniškam sapne apie gėrį ir blogį, kur kiekvienas prisivalgęs, vienam žalgeris blogas, kitam ten geras žalgeris, trečiam statyba gera, o penktam iš viso futbolas patinka. Tai čia yra gėris ir blogis, kurios yra maušam sukurtos savokos ir tai yra va ta krikščioniška imperija, jeigu iš tikrųjų didžiulis sapnas blogio ir gėrio kovoje, kurioje visi miršta. O kai visi miršta, tada tik belieka įvardinti, tai yra mirties kultūra. Mm. E, nes visi negyvena dėl Dievo, o visi miršta dėl Dievo. Ir kažkaip per kultūrą. <laughs> tai aš irgi dažnai sakau, jūs turite gyventi dėl Lietuvos. O tikras Lietuvos patriotas turi gyventi dėl Lietuvos. Ir nemirti dėl Lietuvos, bet gyventi dėl Lietuvos. Jo, čia irgi reikia įsikalti galvą. Jo, jeigu ką mintis savižudybės yra, da, ne, jūs pamirškite tas mintis, jūs turit gyventi visi dėl Lietuvos. E, bent jau dėl savęs pradėkite gyventi, kad tu gerai gyventumėj, bent jau kažkiek tai. Čia va tos emocinės būsenos kažkiek. <laughs> nu, bet e, pasiekoju. 1242 metų e, prasideda pirmosios prūsų laisvės kovos. Nesukilimas vėl. E, sukilti gali prieš teisėtą valdžią, bet kai tave okupavo, tai yra su, nesukilimas prieš okupacinės pajėgos, bet laisvės kovos. Todėl mes pasiekoje sėkmingų mongolų ir sarmatijos karių veiksmų prieš Šventąją Romos imperiją, e, prasideda Prūsijoje pirmasis laisvės karas, kuris truko nuo 1242 iki 1253 metų. Jeigu ne mongolai ir mūsų sąjungos su jais, tiesiog mes jau būtumėm greičiausiai, pirmą prūsai būtų išnaikinti Paskui. ir tada būtume mes išnaikinti. Bet dėka tos bendros sąjungos, e, dėka pastiprinimo, sakykime, kur pas mūsų tapo, e, aš spėjau ir pasaulyje žiūrą ir gali būti, kad net ir kažkokie tai ryšiai, nes buvo ir Sarmatija Zinė, apie ją e, čia kalbėsim turbūt jau rudeniop, e, nes labai daug reikia apie sarmatiją europinę. Mes esam sarmatinę, maišykit, tai yra dvi sarmatijos, yra zinė su Kaukazu, su visais alanais, osetinais, ir yra europinė e, su visais lietuviais, ar dar kitaip vadinamai baltais. E, tiek, kad to, tuo metu žodžio baltai nebuvo ir aš negaliu jo vartoti, nes e, daug kas sako, oi, pradėk vartoti žodį baltai. <laughs> Kaip aš jį galiu vartoti, jeigu aš kalbu apie 13 amžių ir jo ten tiesiog nebuvo, išskyrus beltėjum, marė baltėjum, kuri lotiniškai vertės kaip jūra, kaip dirža juosintis kitų ir gotų tautas. Nu, tai kalbėkime apie skitų ir gotų tautą e, ir diržą lotinišką. Ir sakiau, duosit man baltų, genties tautovardį, įvardį viskas iš karto pradedu vartoti. Bet kol kas e, nėra, nėra tokio žodžio ir aš negaliu istoriniam kontekste tada vartoti jo. Tai e, pagal 1241-40 metų sutartį su katalikų bažnyčia Dabar aš paaiškinsiu, kodėl tos laisvės kovas šiek tiek prasidėjo. Grįšiu aš be abejo prie mongolų ir mūsų karinių veiksmų, ko pasiekoja lietuviai, kur Krokuvo išvenčia didžiulę šventę, kad jos e, ten ar gaidėjai, ar kas ten apsaugoja, užgėdoja kaip mhm. Roma nuo mongolų. Iš tikrųjų, tuo metu Krokuvo buvo užimta ir visi, ne visi, bet bent jau Olyvos istoriniai archyvai kryžiuočių įvardina, kad jos užėmė lietuviai. Krokuva buvo užimta lietuvių sąjungininkų totorių, ne totorių, o mongolų mongolų sąjungų. Jo reikia skirti totoriją e, kaip mongol ir pačius mongolus. Kaip šiuo atveju lietuvius ir e, lietuvių kažkokį junginį darinį nuo e, jotvingių darinio arba prūsų darinio. Tai buvo vėl tam tikri junginiai su tam tikrom idėjom, su tam tikrais amatais. Taigi, pagal sutartis prūsai, aš kaip minėjau, mes einam pamažu į tą laikotarpį, kuris mums nesisekė, nes jie atėjo į mūsų žemės kaip karinio, mes buvom pakankamai taikus. Tai krikščionybė yra iš savęs karinė ideologija, nes kovoja už pažadėtą žemę, e, tai yra dievo kariai, e, e, jau pati, pat, pati terminologija yra, žodynas jų pilnas karinių savokų. Todėl neįmanoma, kad tai būtų taiki ideologija. 1241-41 40-41 prūsai buvo priversti pasirašyti sutartis. E, tai vadinamoji Hrisburgo vaina iš tų taikų po pralaimėjimų baisių. Ir pagal tą sutartis, aš apibendrinsiu, tiesiog aš necituosiu, bet daugiau apibendrinsiu. Pagal tą sutartis prūsai turėjo mokėti mokesčius, tai tam tikrą dalį derliaus įsipareigoja tam tikrą dalį savo derliaus e, atiduoti ar savo pajamų, jeigu pirkliai, atiduoti E, bažnyčiai. Taip ir įvardin, katalikų bažnyčiai atiduoja dalį savo pajamų, buvo įsipareigojimas. Ir atlikti karinę tarnybą taip pat bažnyčiai. Tuo metu tai buvo kareivijų. Bažnyčia kariaujant ir jeigu bažnyčia neįvardins tai kaip savo iškripeliškumo ir jodžiausios dėmės atskirdama tos popiežius nuo bažnyčios, atskirdama vyskupus ir vienolius nuo bažnyčios ir kunigus, jinai niekomet neišsivalys ir jinai kaip buvo ir išliks karinė. Ta nepamirškit visi katalikai ir kitokie krikščionis. Taigi asmeninės laisvės buvo paliktos e, pavirktiems prūsams, kažkokios tai, e, asmeninės laisvės. E, laisvai kalbėti, pavyzdžiui, laisvai išsakyti savo nuomonę. Čia asmeninė laisvė. Ja? E, išskyrus tos laisvės, kurios buvo susijusios su senaja tikyba ir papročiais. Jeigu tai buvo susijęs su savo sena iki krikščionišką tikybą, sarmatišką aš ją vadinu, arba su tais papročiais, kurie buvo priešingi bažnyčiais mokymui, tai buvo jau jokios laisvės tam negalėjo būti. Vokiečiai, e, vokiečių, būtent neosteutonai, pagrindė tai buvo vėl katalikų bažnyčios, tie, kurie tą modelį labai gerai suprato pradžiai pažadėto žemės ir išrinktosios tautos, tai buvo vokiečiai, kurie prie pasiemė dovaną e, Prūsiją e, ir sutvarkė prūsus ir tapo dievo išrinktąją tautą. Tai vokiečių riteriai vadovavo teismams ir armijai. Anomet. Tai kas išeina? Katalikų vienuoliai jos įpareigojo pavirktosius prūsus. Katalikų vienuoliai įpareigojo viską pirkti tik iš jų patvirtintų pirklių, sertifikuotų, taip sakant. Tik sertifikuotas e, vienuolis, vienuolių pirklys galėjo uh, prekiauti ir tik sertifiko, iš sertifikuotų galim buvo pirkti. E, persikelti į naujai pastatytus namus vietas buvo uždrausta. Tai yra krikščioniškasis valstybės turto monopolis, kuriame tu nebeturi iš tikrųjų jokios laisvės. E, paveldėjimo teisės taip pat buvo prabotas. E, vienuoliai reguliavo net asmeninės vedybas tu negalėjai be vienuolių susitokti. Jeigu tu norėjai tokti su asmeniu A, arba asmo A norėjo su moterim B toktis, tai buvo reguliuojama bažnyčios. Tu ne, buvo netgi ir tam tikrie pribojimai taikomi. E, turto paveldėjimas taip pat buvo pribotas, e, pavyzdžiui, moteris nelabai begalėjo paveldėti turto. Tik tai vyriškos giminės palikonis galėjo. Jeigu šeimoje neturėdavo vyriškų palikonių, tai atitekdavo bažnyčiai turtas. E, tuo metu tai buvo įprastas krikščioniškos civilizacijos pasauliai reiškinys. Tai buvo įprasta schema. Tai buvo vat, priimta, kaip šiai dienai, sakykime, sertifikatai kažkokie tai priimti ir panašiai. Tai vat, to civilizuotam kabutėse pasauliu tai buvo kaip taisyklė. Bet laisviems armatams, tuo metu pavirktiems prūsams, tai buvo visiškai nesuprantama ta sistema. Ir tokiuose vat aplinkybėse, tie sukrikščionin arba susipažinę su civilizacija krikščioniškąją e, prūsai, tapo nekom kitom kaip tik darbo jėga su teisė skūstis. Su teisė skūstis, jo, tu turėjai nes mm, laisvę, jo, tu turėjai tam tikrą asmenę laisvę. Su teisė skūstis, bet teisės laimėti skundo buvo nulinės todėl, kad vadovavo tie patys asmenys, kurie, prieš kurios tu skundėsi. Taigi, pagyvenę ir susipažinę su krikščioniškos civilizacijos privalumais, kabutėse, ir prūsai pradėjo pirmąjį laisvės kovą, nes jiems buvo, nu, jie kovojo iš pradžių už savo žemę, už savo uh, papročius, po to pamatė, kokią kainą, kiek žmonių yra įžudoma, nutarė visgi pagyventi e, krikščioniškoje civilizacijai. Ir kai pagyveno, tada prasidėjo pirmosios prūsų laisvės kovos. Ir kaip aš užpraitai laidoje skaičiau Mindaugui, kai žemaičiai liuotojai Livoniai sako, tu neteksi nieko, tavo vaikai taps vergais. Mhm. Ir Mindaugas tą pagaliau pripažino, suprato ir išgyjo. E, taigi, prūsus laisvės kovose pa, parem, e, e prisidėjo prie prūsų ir e, pamarių ar be venedų tuo metu tai dar buvo kažkiek tai Venedų prisiminimas tų pačių, kurie Romą nusiaubė, nes ir prūsai priklausė tiems pačiams Venedams. E, prisidėjo ir karalius Ventopelkas II. Jis rėmė jos kovoje su bažnyčia, su katalikų ordinu. Taipgi, e, taip pat bandydamas iš popiežiškos priklausomybės išsivaduoti, bet gan nesėkmingai, nes e, popiežius sugebėjo keliose mūšiuose sunaikinti Svantopelko armijas ir jis paimcūnus įkaitais ir jisai turėjo pripažinti pralaimėjęs ir kol būtent Svantopelkas palaikė, tai Visla jam priklausė. Tai vat Vislos judėjimas, Vislos judėjimų ir Rūgija, Rūgenas dabartinis. Tai vat tas armijos tekimas E, kryžiuočių krikščioniškos armijos tikimas į Prūsiją buvo nutrūkęs, kol pamoriai Venedai Sventopelkas dalyvavo tose laisvės kovose. Tai kai sutarkė Sventopelką, e, be abejo pasidėjo pamažu tie pralaimėjimai, ypač Klaipėdos pilį, kaip aš jau praeitoje laidoje minėjau, ir to tų įvykių, tų pralaimėjimų pasiekoje Mindaugas priėmė e, krikščionybę, e, kaip irgi galima galbūt pagalvojo, kad savanoriškai priemus gal bus kitaip, bet irgi suprato klaidą. E, bet tai įvyko tik tai dėl to, kad 1241 metais e, mūsų sąjungininkai mongolai, aš vėl netoto, mongolai, e, miršta Ogedėjus, Čingishano sunus, kurio laišką aš skaičiau šiandien, ir e, gruodžio 11 1241 metais jisai mirė, ir jų armija grįžta E, grįžta atgal į Mongoliją ir Gijukas, iš pradžių ten Širemūnas e, tapo, vėliau po už po kelių mėnesių Gijukas e, tampa trečiojo Mongolijos chanu. Ir aš tai vedu prie to, kad tai yra pasiekmes, pasiekmes e, tų Mindaugo koronacijos. Bet dabar einam į laisvės kovų priežastis. E, Galimybę prūsams atkurti savoją valstybę nepriklausomą nuo Vatikano. Galimybę mums pradėti aškoti ir telktis irgi Mindaugas tapo irgi to indikatorium, kad krikščioniška civilizacija yra e, cianido tabletė maždaug po ležuvių ir laiko klausimas, kada nuoda išsileis. Ir laiko klausimas, kada kanopas užversi. Taigi, 1241 e, metais, kovo mėnesį, lietuvių mongolų armija, lietuviai dalyvavo tose žygiuose ir tai yra išlikę kryžiočių įrašuose. Užimama Krokuva Lenkijos sostinė. Ir Krokuvai iki pačiol švenčia, kad gaidžiai ar kas ten, aš nežinau, ar žasis, e, pranešė ir apsaugo, iš tikrųjų ne, buvo, pilis buvo neužimta e, Vavelio, bet e, visas e, miestas buvo užimtas. E, tai vad galim pasididžiuoti, lietuviai buvo kar, bet kartu jo, vieni tikrai nebūtume, nes nebuvom karingi. E, užėmė sosnę ir tokiu būdu buvo suduotas smūgis, čia jau baigiamasis smūgis buvo katalikų bažnyčiai, e, jos dominavimui, rytų, prasidėjęs dominavimas rytų Europoje. O prieš tai seka labai keistų laimėtų mūšių grandinę. Pavyzdžiui, balandžio E, Devinta prie Liegnico miestelio jungtinės Šventosios Romos imperijos pajėgos patiria mongolų kariams pralaimėjimą, o viena iš svarbiausių tai buvo Moho, Mohi mūšis, kuriame buvo nušluota Šventosios Romos imperija ir brandolys Vengrijos armija. E, šių mūšių eigoje visa Šventosios Romos imperinės, imperijos mašinos, imperinės mašinos karinė galia tiek centrinėje, tiek šiaurės Europai buvo nušluota per vienerius dviejus metus. Ir e, žygiams prieš imperiją vadovavo mongolus generolas Subedėjus. E, paprastas be abejo, be jokių aukštųjų, nes su aukštaisiais tu negalėtumei nieko sumušti ir laimėti jokį mūšį, tai užtikrina sistema. <laughs> e, tai e, prieš tai vėl sekė, prieš įsiveržimą į rytų iš šiaurės Europą, sekė kitas mongolų žingsnis, tai buvo Kijevo arba Rusijos susostinė Kijevo užėmimas. Ir jau ten užėmė ir mongolai, ir totoriai, tapę sąjungininkais. Tai tie vat krikščionis rusai tapo totoriais mongolų imperijai. Krikščionis rusai tapo totoriais e, mongolų imperijai, tai yra sai, nes totorius mongolai, Čingishanas kaip savo e, žmonos ir savo giminės priešininkus sunaikino beveik iki vieno ir tik tai sąjungininkus tai pavadino, todėl mes susidurėm su totoriais ne kaip su mongolais, bet kaip su mongolų sąjungininkais. E, tai 1240 Kievas buvo užimtas mongolų e, ir tampa Tatarstano dalimi jų. Batų Hamas valdė e, didžiąją krikščioniškos Rusijos dalį. Haličas Vladimiro kunigaikštystės buvo irgi užimtos 1240 ir va čia vėl, kai Mindaugas karūnavos, taip ir Haličo e, kunigaikštis karūnavos karalium, nes e, tai buvo administracijos tam tikri poslinkiai, kurie nukėlė tas karinius vadus į antrą planą iškėlė su mongolais bendradarbiaujančius. Tai va tam kontekste mūsų įvykių be mongolų negalim tiesiog e, įsivaizduoti, bet vėl yra peinama dažniausiai. Ir e, Tai va tas iš ten jau e, išeina, pasižiūrėkim, mongolai lygreplėmis apglėbė visą centrinę e, rytų ir pietų Europą. Iš vienos pusės, kur Prūsija, mes e, Lietuva, mes su jais tuo metu nekariavo, mes buvom sąjungininkai, ir iš e, pietų pusės e, link Bulgarijos, tai vat lyg replėmis jie apsuko e, visą tą centrinę Europos dalį, bet apsupo dėl to, kad prieš tai popiežius laiškus jiems siuntė siūlydamas tapti krikščionimis. Tai tie nesuprato, kame čia tasai bairis popiežiaus yra, ar čia jisai kviečia e, jos e, tam, kad jisai pats taptų jų pavaldiniu. E, aš laišką todėl ir skaičiau. Tai ir iš to replėmis apgreptos Europos E, centri, popiežiškos Europos. Mes matome, kad vyksta pati turbūt viena e, iš sunkiausiai pagal e, mo, vos nemodernaus lygio blitzkrygas vyksta, kuris derinamas visi mūšiai su preciziškumu, su labai nuostabiu tikslumu. Ir e, jeigu pasižiūrėsim, tai va taip viena iš šiaurės, kita iš pietų, ligreplėmis, pajuda e, mongolai ir jų sąjungininkai, kur tuo metu tapome mes armatai sąjungais, nes popiežius naikino mus, mongolai naikino popiežiaus įtaką Europai. Vadinasi, tai yra mūsų sąjungininkas, jeigu jie nu, naikino tos, kurie naikino mus. Tai ką man kovoti su savo sąjungininku? priešo priešų. Tai, žodžiu, pajudėjo ir pirmas mūšis kovo 1241-aisiais Chmelniko, po to sekė Kronštato, Liegnicos ir Mogai. Mūšiai buvo atskiri, ten, sakykime, kelių šimtų kilometrų atstumais, bet viskas buvo dienomis derintama, valandomis netgi, e, suskaldant e, Šventosios Romos imperiją ir pats svarbiausias, aš jau minėjau, mohi mūšis buvo svarbiausias, nes šitame mūšyje sutelkta visa e, tuo metu, sakykime, centrinės Europos e, katalikiškosios karinės pajėgos. Žuvo tame mūšė du arkiviskupai, trys viskupai prie Sadžio upės ir apie 40 tūkstančių karių e, Europos katalikų rinktinių. Ir, o iš mongolų ir jų sąjungininkų žuvo, nepatikėsit, tūkstantis Tai yra ta sunkiai ginkluota kariuomenė buvo tiesiog nušluota. Be abejo, tai va to subėdėjus, karinis genijus, sakykime, e, yra akivaizdus ir vienintelis, ką galim lyginti, tai tik antro pasaulinio karo veiksmus pagal greitį, pagal koordinacijas, pagal viską e, yra būtent e, šitie, šitų metų įvykiai. E, Ir e, Vengrijoje jie sustojo, e, mongolai, ir buvo pasiruošę toliau tęsti pas popiežių supažindinti su jasos įstatymais. Jasa tai buvo Čingischano surašytas teisinas, kuri laikydamas žmogus gali gyventi tiesų nekreivą gyvenimą. Ir e, atsitinka taip, kad 1242 metais e, miršta e, Dalai Hanas, Ogedėjus, ir žygis į vieną nutraukiamas e, neterminuotam laikui. Ir va tada e, mongolai pasitraukia, grįžta atgal į savo imperiją e, ir mes liekame taip sakant, su pergalėmis jų, su mongolų pergalėmis, kaip jų sąjungininkai. Ir tada prasideda prūsų laisvės kovos, nes jeigu nebūtų sunaikinta ta karinė gale, būtų sunaikinti prūsai. Ir, e, kaip minėjau, Krokuvai nepamirškit švenčia lietuvių užėmimą iki šios dienos. Ir nepamiršta, tai sakau, Vatikanas turi duoti e, E, dokumentų prieimą mūsų istorikai bent jau turėtų viešai kreiptis ir pasakyti, kad priešingų atveju, pavyzdžiui, bažnyčias apmokestins e, turtą nekilnojamą, kur visi mokam nekilnojamą turtą, o kažkodėl tai-, tai okupacinės iš struktūros iš Vatikano nemoka. Tai čia tiesiog parodo, kas šeimininkas Lietuvoje yra. E, nes paprasti žmonės apmoka okupacinių struktūrų būs. Tai dabar 1240 metais Koelevičiaus, aš dabar istoriją šiek tiek paimsiu, yra kalbama apie Mindaugą. Mindaugas grubiai nuo 1238 metų buvo Lietuvos valdovas. Tai jisai kaip va pragmatiškasis, galbūt kažkiek tai karo vadas, iš esmės suvokdamas mongolų pasitraukimą, kad vėl mes atsidūrėm akivaizdoje pralaimėjimo. Tai galima pa pavadinti ir pragmatišku, bet mano supratimu labiau kvailiu, nes teisiškai tu pasirašiai dokumentais, kuriais, kaip aš minėjau, kryžiuočiai rėmėsi iki pat žalgerio mūšio, kad tai yra žemaitėjams padovanota ir visa kita. Taip kad čia greičiausiai kitos priežastis buvo. E, bet galėjo ir tokios būti. Palikim atvirą klausimą, jo apmastymams visiems. Tai Kojelevičius rašo 1240 metais, tai yra tuo metu, kai mongolai E, ir mes tampam sąjungininkais, e, atvirai sąjungininkais kovai prieš bizantiškąją krikščionybę ir prieš katalikiškąją krikščionybę, ir prieš vatikaniškąją krikščionybę. E, nes Rusija buvo priėmusi Konstant iš Konstantinopolio religiją, bet irgi iš Romos imperijos. E, tai ir jeigu mes pažiūrėsime, mongolai įsitvirtino tik tai bizantiškoje Bizantijai, katalikiškai, Bizantijos ortodoksiškai bažnyčiai priklausiusiose žemėse. Tik tai tas užėmė, kur mums priklausė, jie nelėtė tų žemė. Tai va ir mes matom, kad Mindaugas išsiuntė savo brolienus, aš originalę rašosi pas Koilevičių, arduidus ir mūsiškai verčiama erdvida, erdividas. Tai jau aš skaitysiu ir originalo kalbai, kaip ir po to jau 20 amžiaus sulietuvintus. Originalė arduidas, erdividas. Vykundus, Vykintas. Ciencivilo tautvila arba Teofilas. Tai va čia jaunoliai tuo metu pradeda valdyti svarbiausios Rusijos miestus. Drutskas, Smolenskas, įsivaizduojat, kurioje vietoje Smolenskas. Tai yra keli šimtas, 300 km iki Maskvos. E, tuo metu Vladimiro, kurio kunigaikštystė Vladimiro Susdalės atiteko mongolams. Tai yra, mes pasėmėm tą galindų žemę, kurioje buvo smalininkai. <clears throat> Arduidui, Erdvidui atitenka Vitepskas, Vikundui, Vikintui, Polockas, Ciensivilui, Polockas, atsiprašau, Ciensivilui, tautvilui. Jie priema tą pravoslaviškąją krikščionybę. E, tiek, kad mongolai padarė, kad tam ortodoksiškasis viskupas turi būti patvirtintas pas jų karakorume, o pas mus pradeda išlaikoma tradicija su bizantiškoje. Tai vat visa bizantiškoji bažnyčia turi būti dėkinga lietuviams ir rusiškoji ikonografinė kultūra, vienolinė kultūra už tą lietuvių sarmatų nekrikštų ateimą į tą žemės. Tai iki šio dieną jie ir yra iš tikrųjų dėgingi, nes sunkiai įsivaizduojama e, visa rusiška kultūra, nes ten, kaip aš minėjau, šiek tiek e, tie baskakai vėliau, e, totoriai dar kitaip, tai rusai tapę totoriais, e, baisius dalykus darė iš tikrųjų. Dėl mokesčių, kad galėtų dalyvauti valstybės tame. E, bet taip krikščionybė buvo pasiekmė. Ten, kur buvo mūsų įtako zona, buvo visiškai uh, šiai dienai, at kaip visi įsivaizduoja demokratinį pasaulį, taip, tai, tai to tas. anometiniai Europai tai buvo vienintelė demokratinė valstybė, vadinama Lietuvos tai, didžioji kunigaikštystė. Bendrinant galbūt jau laidą liekant keliom minutėm ir e, nors vėl, kaip pasakyti, na, frazes, ar ne, kurias šio sezono laidose vis kartojam išgirsti. E, taip, aš manau, kad e, mes turime atsiminti du svarbiausius dalykus. E, kad tautos ir valstybės pažangos priemonės šiai dienai yra pirma. Žemės, jos turtai yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė yra mytybo šaltinis, nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė yra mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras, pasaulėžiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulėžiūros. Ačiū visiems klausytojams, iki sekančios laidos. Dėkui visiems, dar priminsiu, kad jeigu turite klausimą ar ko, rašykite pulsas, eta pulsas LT, o mes susigirdėsim kitą penktadienį. Iki. Taip, norėčiau nematyti tavo ašarų pilnų akių. Taip, norėčiau niekad negirdėti liūdnų dainų.